بسم الله الرحمن الرحيم الحاقه Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El día de la verdad. ما الحاقه ¿Qué es el día de la verdad? وما ادراك ما الحاقه ¿Cómo puedes saber lo que es el día de la verdad? كذبت ثمود وعاد بالقارعه Los pueblos de Samud y Ad negaron el día que inevitablemente llegará, el día de la resurrección. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه En cuanto al pueblo de Samud, fue destruido por un gran estruendo. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه Mientras que el pueblo de Ad fue destruido por un fuerte viento helado سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه que Allah desató sobre ellos durante siete noches y ocho días consecutivos hasta que quedaron tendidos muertos como troncos huecos de palmeras abatidas فهل ترى لهم من باقيه ¿acaso puedes ver algún rastro de ellos? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه y también cometieron graves pecados el faraón otros pueblos que negaron la verdad y los precedieron y las gentes de las ciudades que fueron volteadas Sodoma y Gomorra فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه رابيه desobedecieron a los mensajeros de su Señor y fueron entonces castigados con severidad انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه y cuando las aguas se desbordaron inundándolo todo llevamos a sus antecesores creyentes en el arca y ahogamos a los demás لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه e hicimos de lo sucedido un motivo de reflexión para todo aquel que oyera atentamente dicha historia فاذا نفخ في الصور نفخه واحده y cuando el cuerno sea soplado una vez وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe فيومئذ وقعت الواقعه ese día sucederá lo que inevitablemente tendrá que ocurrir la llegada del día de la resurrección وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه y el cielo se rasgará ese día debido a su fragilidad والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه los ángeles se situarán en sus confines y ocho de ellos portarán el trono de tu Señor يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه ese día comparecerán para ser juzgados y no quedará oculto ningún secreto vuestro فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه quien reciba el registro de sus obras con la mano derecha dirá a los demás con alegría vengan lean mi registro إني ظننت أني ملاق حسابيه tenía la certeza de que rendiría cuenta de mis obras فهو في عيشة راضية y vivirá complacido في جنة عالية en un jardín elevado del paraíso قطوفها دانية Los frutos de dicho jardín estarán al alcance de la mano. Se les dirá: Coman y beban con placer en recompensa por las buenas acciones que realizaron en el pasado. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه mas quien reciba el registro de sus obras con la mano izquierda dirá ojalá no me hubieran entregado mi registro ولم ادر ما حسابيه ni supiera lo que me espera tras haber sido juzgado يا ليتها كانت القاضيه ojalá la muerte hubiese sido mi final y no hubiese resucitado ما اغنى عني ماليه de nada me han servido mis bienes هلك عني سلطانيه mi poder ha desaparecido خذوه فغلوه se les dirá a los ángeles guardianes del infierno aprésenlo y encadénenlo ثم الجحيم صلوه luego arrójenlo al infierno ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه engánchelos después a una cadena de 70 codos de largo انه كان لا يؤمن بالله العظيم en la vida terrenal no creía en Allah el más grande ولا يحض على طعام المسكين ni alentaba a alimentar al pobre فليس له اليوم هاهنا حميم por eso hoy no tendrá ningún pariente cercano o amigo que lo salve del castigo ولا طعام الا من غسلين y tendrá por único alimento el pus y las secreciones de las heridas de los habitantes del infierno لا ياكله الا الخاطئون que solo será tomado por los pecadores que se empecinan en negar la verdad فلا اقسم بما تبصرون juro por todo lo que ven وما لا تبصرون y por lo que no pueden ver انه لقول رسول كريم que este Corán es realmente la palabra de Allah recitada por un honorable mensajero Muhammad وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون y no es la palabra de un poeta poco es lo que creen. Ni la palabra de un adivinador. Poco es lo que reflexionan. Es una revelación del Señor de toda la creación. ولو تقول علينا بعض الاقاويل Y si Muhammad hubiese inventado algunas palabras del Corán y la hubiese atribuido a nosotros, لاخذنا منه باليمين lo habríamos castigado con severidad ثم لقطعنا منه الوتين y le habríamos cortado la vena yugular. فما منكم من احد عنه حاجزين Y ninguno de ustedes hubiese podido impedirlo. وانه لتذكره للمتقين Realmente, el Corán es una exhortación para los piadosos. وانا لنعلم ان منكم مكذبين Y sabemos que entre ustedes, oh gentes, hay quienes lo desmienten. وانه لحسره على الكافرين Y quienes rechazan la verdad se lamentarán por haberlo desmentido cuando vean el castigo que les espera. Y el Corán es la pura verdad, sin duda alguna. Glorifica pues el nombre de tu Señor, el más grande.